Bladzijde 42. Velo netato Adonai Eloheinu, legoye aratzot, velo hingalto malkenu, leofdei vetsilim. En daarna het Elohe, Velohe Avotenum. Eloheinu, Velohe Avoteinu, Retzeinu. מנוחתנו. קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך. סבנו מטובך, ושם חלקי... וסמכנו בשועתך. ותהה ליבנו לעבדך באמת והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך וינוחו בישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת.